da čovjek toga dana bude u zillu, da bude u zaštiti i da bude u hladu Allaha Želešanuhu kada druge zaštite i drugog vlada ne bude bilo. Pa se kaže u hadisu jednom približit će se sunce zemlji pa će ljudi biti u znoju svom. Biće ih kome će taj znoj dopirati do članaka, bit će u znoju. Neko će biti u tom znoju toga dana kada se sunce približi toliko da će mu biti do podkoljenice, a nekome će dopirati do koljena, a nekome i preko koljena. ومنهم من يبلغ الخاصرة nekome će biti do podpoja, va minhu man jeblugu menke kebej, a nekome će dolaziti čak i do ramena. Va minhu men jeblugu unuka, a neko će biti do guše, do vrata u znoju. Va minhu men jebluga vasapa, a kaže nekome će dopireti do sredine usta. A onda Boži poslanik dalje pokaza pa kaže, a bit će i koji će jednostavno biti svi u znoju tom svi u toj vodi, pa pokaza rukom iznad glave, dakle, bit će potpuno pod tom vodom od tog znoja na sudnjem danu. Teško vama kafiri, sudnji dan kad nastupi. Teško vama kafiri, sudnji dan kad nastupi. Kad se nebo rastjepi i planine pokrenu, kada mrtvi ustanu, ko će vama pomoći, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi. Zbog nevjere u Boga, zbog grijeha teškoga, gorjet ćete u vatri, teško vam lak ja piri teško vabla kafiri, sudnji dan kad nastupi, teško vabla kafiri, sudnji dan kad nastupi. Dakle, sunce će biti blizu, kao što se opisuje u tim vjerodostojnim izvorima, i u zavisnosti od grijeha, čovjek će da se muči u svom znoju, isparava, buši će se i grcati, a u drugim opisima kaže se da će taj dan biti nešto najteže sa čime se čovjek susreo dotad. Naime, spominje se da je smrt najteži momena čovjeku sa kojim se susreće na dunjalu. Ali se kaže u hadisima iza toga dolazi gore i gore. Sin Adamov, insan, od kako ga je Allah Zelešanu stvorio, nije se susreo ni sa čim težim od smrti, ali je i smrt blaža od onoga što čeka poslije. Treće, U opisima toga sudnjeg dana govori se da će ljudi lutati, tumarati, tumbarati i tražiti hlad, tražiti zaštitu. Gledat će ga nekada kao Fata Morganu. Kada priđu u to mjesto gdje misli da je hlad, vidjet da je to samo Fata Morgana i na drugom mjestu se pojavljuje. Četvrto, u opisima toga sudnjeg dana kaže se da dužina toga dana neće biti uobičajena jevmen kjane mikdaruhu hamsine elfe sene. Biće to dan koji će trajati u ovom sadašnjem obliku kada bismo to mjerili 50.000 godina. Pa će biti rečeno ma afvele hazel jevm. Pa će biti rečeno ma kako je to dug dan. Pa će reći poslanik alaihi selam tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Vjernicima će biti olakšano bit će mu lakše proći taj dan ili bit će mu kraći nego da klanja jedan propisani namaz. Međutim, u svetu bit će gužve, bit će gušanja, bit će namirivanja računa, ovo dunjalučkih i tako dalje. Čak roditelji, djeca, nepoznati ljudi i tako dalje, sve će to na tom danu da se guša, da se traži, da se naplaćuju računi, pa se spomnje u jednom od hadisa, Ebu Hureyre se prenosi, kaže, znali smo čuti od koga, od Božih poslanika sigurno, kaže da će čovjek gušati se sa drugim čovjekom, on će mu doći na leđa, na vrat, uhvatiti ga na sudnjem danu, a on njega ne zna, kao nikad da kaže, nije ni vidio, će mu se reći, gledao si me u griješenju, gledao si me na zlo putu, u grešci, a nisi mi to zabranjivao i nisi me upućivao. Šesti opis toga dana u izvorima je da će to biti dan od kojeg će strepiti mnogi. Kaže poslanik Alehi Selam, kada bi čovjek rođenjem pao na sedbu, na lice, od dana kada bude rođen, pa do dana kada, i da ostane tako na sedbi, pa do dana kada umre od duge starosti, i da je čitao to vrijeme na sedbi, u taatu i pokornosti Allahu Đelešanu. Taj dan, sudnji dan, kada se približi, bio bi mu težak i on bi, kada bi znao, znači, kakva je težina toga dana, on bi nastojao da odvori taj dan, da bi još uspio da se spremi za taj dan sa sevapom i sa nagradom koja bi mu trebala da dođe od Allaha Đelešanu da se pripremi za taj dan. القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سياتي الضياء بروم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة kada se zemlja u komadiće zdrobi i kad dođe gospodar tvoj, a meleki budu u sakovima poredani i kad se tog dana primakne džehennem, tada će se čovjek sjetiti, a našto mu je sjećanje? I reći, kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio, tog dana niko neće kao on mučiti niko neće kao on u okove okivati, a ti, o dušo smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan, pa uđi među robove moje i uđi u džennet mu. Dakle, ovo su ajeti u kojima se govori o momentu kada čovjek dođe na sudnji dan, kada ga Allah Đelešanuhu oživi i kada se iskupe ljudi na mahšeru na tom jednom mjestu zajedničkom, gdje će polagati svoj račun i kada će se svaki čovjek sjetiti čitav život njegov dunjaloški će mu proći, svaki njegov moment, svaki sekund njegovog života koji ga je potrošio u nemaru, u okretanju od Allahove istine, u zaboravu na ahiret, on ne vjeruje u Allaha Đalešanuhu i tada će se žestoko kajati v Allah. Subhanallah. Allah Đalešanuhu govori da će čovjek tada sjetiti. Sigurno će se sjetiti i nam će mu pasti njegov dunjalučki život i u šta ga je utrošio. Kada se sjeća? Onda kada sjećanje, ni kajanje, ni tugovanje ništa ne koriste. Kada od toga nema nikakve fajde i koristi, kad već vidiš očitu jasnu istinu pred sobom, Džaba je sada keatrima koji će tražiti da se vrate na dunjavu da rade dobra djela, kada povratka više nema. Ahiret je vječan, kazna je pred njima i ima da je iskuse. Zbog toga je žesto pokajanje. Kaže uzvišeni, ti nisi mario za ovo. Pa smo danas skinuli tvoju kopremu i danas ti je oštar vid. Danas ti je jak vid, nema, nema više zastora koji je skrivao istinu. To će biti dan, braćo, velikog straha i velikog užasa, velikih iskušenja. Pa kaže Allah Đaldašanomu, kada jehennem ugleda one koji se okupili, jehennem kada ugleda, čuće kako gnjevno huči. Kada je ugleda iz daljine džehennem. Što se tiče ove udaljenosti, neki kažu da je to, ima jedna predaja u kojoj se kaže da je to sto godina hoda udaljenosti. A kad sa sto godina udaljenosti. Kad je ugledaju ljudi vatru, kako buči i kako gnjevna ide prema njima, prepašće se, prestravit će se, u drugoj sada i stoji sa udaljenosti, kad se pojavi kada ugleda džehennem njih i oni vatru kada ugledaju, 500 godina hoda, 500 godina hoda zamislite taj trenutak kada se pojavi džehennem, kada Resul sallallahu alaihi wa sallam, džehennem će imati 70.000 povodaca, 70.000 ulara, za svakim povodcem 70.000 meleka. I kada bi meleki pustili džehennem, koji je gnjevan na kafire, a tu raz, tu razbukalu vatru, kada, kada bi pustili te povodce, kaže, uništila bi vatra i bogobojazne kafire ali je Allah odredio da ona bude kazna samo za poricatelje Allahove istine. Pa toga dana mi smo spominjali, ali mnogi nisu čuli na slučaj, toga dana će se prepasti, dakle, kad vatra njih ugleda i kad oni čuju nju i njenu buku, i njenu buktanje, kada se prepasti se i najbliski i veliki Allahu Đelmešanuhu. Nisu ništa skrivili, jedni od njih su bili non stop na srti, jedni non stop na ruku, čitav, čitav život. Odkako pa je Allah stvorio stalno su na ruku, ili na sredini, ili na kijamu. Pa će se toliko prepasti i najbliski Allahovi robovi od ljudi, a to su poslanici, pa će Ibrahim a.s. to da dana reći, u tefsirovog ajta stoji, Rabbi inni la es'elu kal jevna illa nefsi. Gospodaru, ja ne molim danas ni za koga osim za sebe. Ni za... A Isa a.s. će reći, ja rab, ja danas zaboravim na svoju majku, Marijan, prema te Isa alaih salam. To su iskreni Allahovi robovi. Pa šta onda reći za ljude? Za ljude koji su toliko, toliko svog života po kratkom, kratkom unjavučku počinili grijeha. Bileži tirmizi hadis od Abu Hureyre radijallahu ta'ala da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam izići će vrat džehennema na sudnji dan na kojem će biti oči kojima će gledati i uši kojima će slušati i jezik kojim će govoriti pa će reći ja sam posla radi trojice ili radi tri vrste ljudi. Prvi od njih su svaki onaj koji je Allahu pripisivao druga, koji je mimo Allaha obožavao nešto drugo. A da se može mimo Allaha obožavati nešto drugo? Kaže Resul sallallahu alaihi sallam, nema većeg grijeha od toga da pripisuješ Allahu druga ili idola, kako danas to zovu u modernom dobu, a on te stvori. Allah te stvorio, ti obožavaš nešto drugo. Gdje su obožavovaci onog iz Australije, onog rockera, pjevača? On je bio idol. Pogledajte šta čudi kjafire. Šta čudi one koji su ga obožavali i čiji je to Bog stavljala bio i čiji je to uzor bio. Kažu, ne možemo da vjerujemo da se ubio onda kada je bio na vrhuncu slave i kada je živio najljepšim životom. Dok rađe je sebi život. Gdje su sljedbenici? Gdje su sljedbenici? Šta on treba da uradi? Treba se da se poubijaju, subhanu. Ubio im se idol, nema ga više. Ne mogu više da ga slušaju. Njegov šeitanski glas, njegovo zavođenje. I bit će sa njim ako se ne dozovu, a nisu se, nisu se dozvali pameti, nego dolaze pa da, da odaju posmrtnu počast, plaću, javuću, leleću i tako dalje. I drugi, svakom onom, svakom oholom i nađi koji je odbio Allahu istinu i treći, posla sam kaže džehennem, svakom onom koje je izgrađivao likove, dakle svim onima koji su se bavili slikarstvom, praveći likove koji imaju dušu. oni koji budu bačeni u vatru, stoji u jednoj predaji, kaže, mislit će tolika je to kratna, mislit će da se samo oni kažnjavaju. Nema više ni jednog insana koji trpi tu kaznu osim mene. E stak prula, a onaj koji osjeti, tako će reći. A pogledajte kako danas ljudi, koji ne mogu nikako izići iz tih ljudskih okvira, moraju se pokoravati Allahu Đalešanu, mora da jede, mora da pije, mora da ide u WC, mora da spava, oboljeva i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne mora iz tije okvira To je silom pokoravanje, mora se pokoravati. I šta kažu? Kad ga upozoravaš na vatru, kad ga upozoravaš na gospodara svjetoga koji ga je stvorio u tako divnom obliku i dao mu planet, dao mu srce da razumije, pokazao mu ajeti i znao je slovo poslanike, kaže, neću biti sam. Ako budem među hrnom, neću biti sam. A Allah će misliti da je sam i da niko ne trpi kaznu osim njega. I da niko ne trpi kaznu osim njega. Čak na Dunjaluku. Na Dunjaluku ste vidjeli ljude koji su iskusili govore, koji su patili Dunjalučki tabuti i nekakvi gospodarčići. Vidjeli ste da za, za korun ljeva izdaje svog oca rođenog, majku, sestru, brata i tako dalje. Na Dunjaluku, kako ćeš reći na Ahiretu pred gospodaran svjetova? Pa neću biti sam. Neću biti sam. <clears throat> Dalje kaže uzvišeni, vjernici će ugledati vatru i uvjerit će se da će u njoj vječno ostati. Uvjerit će se tada sigurno da je ona za njih pripremljena i da iz nje izbavka nema. I kaže uzvišeni, kada budu u njega bačeni, kaže, čuće njegovo sketanje i čuće kako gnjevno guči i ključaće i kaže, kad gotovo da se raspadne od bijesa, džehennem, gotovo da se raspadne od bijesa, kad god koja skupina bude ubačena, reći će čuvari, meleki, pa ili vam iko dolazi u Davosku? Je vas iko upozoravao na Dunjaluku na ovaj dan? Je vam iko govorio zašto ste stvoreni? Je vam iko govorio o Ahu Đelvašanovu? Je vam dolazio poslanik? Jeste li imali knjigu? Jeste li imali koga da vas upozori? To je težak dan, nema više povratka. Pogledajte kada ovaj Đelvašanovu, gotovo da se raspadne, u tefsiru stoji ovoga ajeta, kada je komadaće se gora, razbajat se komadi džehennema jedan od drugu od silnog bijesa, a kaže džehennem neće plivati i ključati u njemu, pošto malo, malo zrnevlja ključa u puno vode. Malo zrnevlja, znate kad ključa voda, kad, se, kad uzme onaj svoj ključ, tako malo zrnevlja skače i ključa, e tako će džehennem lije ključati u toj vatri. Napomenut ćemo na početku, braćo, hadis Resula sallallahu alaihi wa sallam u kome kaže da znači, će prvi s kojima će se potpaviti džehennem biti, subhanallah, velikog ibreta i pouke za nam. O izolod, vallahi, da ću moram izolod, ovo moramo razmišljati. I oni koji su prihvatili Allahovu istinu, da stano čiste svoje nijete, kaže, prvi s kojim se potpaviti vatra jeste onaj koji se borio na Allahovom putu, a nije bio iskren i poginuo. I kad dođe na sudnji dan, vidjet će nagradu za tu, za tu svoju borbu koja bi mu trebala da pripadne. Jer velika je nagrada mu džahidu na Allahovom putu subhanahu. Velika je, ne da se opisati. Vidjet će tu nagradu i obradovat će se. Pa će mu reći Allah, zašto si se borio? Kaj, pa gospodar, borio sam se u ime tebe. Kaj, pa ne, vallahi, borio se da kaže svijet vidi kako je raba. I u džehennem ga bati. Tamo nagrada čeka, već znači je vidio nagradu koja bi trebala da pripadne njemu. Pa kaže drugi od njih je učenja, koji je učio nauku pa će mu se prikazati njegova nagrada koju je trebao da dobije, pa će biti pitan zbog čega si učio. E, gospodaru, u ime tebe reče, ne vallahi, i lažeš, nego si učio da kažu, vidi kako je učen, kako je pametan, kako je inteligentan, da ljudi steknu na tebi lijepo mišljenje. I treći bogataš koji je dijelio svoj metak, ali samo da ga ljudi vide, a ne u ime Allaha Đelzašanu. To znači neiskren nijet čak i za takve džehennem i oni će biti prvi, prva potpala džehennemu, džehennemskoj vatri, a kamo za one koji su okretali se od Allahove istine i koji su živjeli kao životinje i gore, jer kaže Allah za žanu u lajke kan emhem bel adab, oni su kao stoka, čak su i gori, jer Allah za žanu je dao čovjeku, obskrbio ga sa, sa svim mogućim svojstvima s kojima može da spozna gospodara i on treba da bude nosioc na zemlji, nosioc tevhida, nosioc Allahove istine. Međutim, kad se odrekne toga, onda džaba i pamet, džaba i e, taj prirodni zakon koji Allah za zašanu stvorio i gradio svakog čovjeka. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, hadis se prenosi od Esada ibn Musa da je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem, u džehennemu ima dolina od koje se ostali dio džehennema utječi Allah jer je samo sedam puta na dan. A u toj dolini ima jama od koje se ta dolina utječi Allah jer je samo isto tako a u toj jam jedna ogromna velika zmija od koje se utječe ta jama. E kaže, to je mjesto Allah pripremio za one koji su bili nosioci Kur'ana, bili su lažovi, bili su lažljivci. Dakle, s putem, put Kur'ana je puta Hireta, tim putem koji se zarađuje Ahiret i vječna nagrada, vječno uživanje u džernetu, subhanallah, ti ljudi su iskoristili radi nekih dunjavskih sitnih korista i za njih je pripremljeno to, pripremljeno to mjesto. Pa šta onda misliš ti nemarni čovječe koji si svoj život tako protračao, izgubio, provao vrijeme u ništa, zaboravio na svoga gospodara, zaboravio da razmišljaš o sudnjem danu ili nisi vjerovao u sudnji dan, nisi vjerovao u hiret, nisi vjerovao u proživljenje, o tom mjestu šta ako ti zapadne to mjesto čija je unutrašnjost mračna i tjesna, ostanak u njemu vječan, hrana, hrana u njemu drvo zekum, a piće ničava voda, kaže uzvišeni. I tada ćete vi o zabludjeli koji poričete oživljenje sigurno drveta zekuma jesti, i ime ćete trbuhe svoje puniti, pa zatim na to vodu kućavu piti poput kamila koji ne mogu žeđu gasiti, to će biti njihova, njihovo gošćenje na sudnjem danu. Ovdje se spomnje na kraju Hadanu zuluhum, ovo je vaše gošćenje. Znači, ono ste pripremi za goste, subhanallah. Baš ono ste pripremi za goste. I pogledajte kako će Allah za lešano sudnjem danu ugostiti čafira. Da će im se da jedu sa drveta zekum i da piju na to lučanu vodu. Pa kaže Allah će nam dalje, one sukul uđrimina ila džehenneme virda. I kada u džehennem žedne, žedne njegove stanovnike povedemo. Prenosi se od jednog ashaba da je rekao da, će, da smo obavješteni da će džehennemlije žene izići na sudni da, da se okupe zajedno sa ostalim. One koji su džehennem određeni, ženi će izići, a stajanje na sudnjem danu je 50.000. Stablo zekum, ovo drvo zekum je veliko iskušenje i velika patnja stanovnicima džehennema i kafirima, zulumčarima koji sami sebi zulum prije svega učinili, I oni će kušati to drvo. Ono je nego, kako stoji u Kur'anu i tefsiru, odnosno hadisu Rasula s.a.v. Korijen ovoga drveta je u samom dnu džehennema. U sam, a plodovi su kao glave šeitanske. I kaže, oni će sa njega jesti i puniti trbuhe svoje, a zatim će biti napajani ključavom vodom. Bilježi Tirmizi, Ibn Mađe, Ibn Hibban, hadis od Ibni Abbas da je rekao Resul sallallahu sallam nakon što je proučio pred ashabima ajet Ittaqullaha haqqa tukatihi wala tamutunna illa wa entum muslimun Bojte se Allaha i ne umirite nego kao muslimani rekao je Resul sallallahu alaihi ve sallam kada bi samo kap s drveta zekum pala na zemlju zagadila bi i kap drveta zekni. Pa kad Resul sa oselem okupine sabma, šta mislite za one kojima će to biti vječna hrana? Koji će ga stalno jesti. Kada bi samo jedna kap pala na zemlju, zagočala bi život stanovnicima zemlji. Bilježi Imam Jahmed hadis vezan za alkoholičare, pa kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, ko umre kao alkoholičar, kaže Allah će ga napojiti sa rijeke koja se zove Gultatun, Pa su pitali šta je ta rijeka Vulka, on kaže, to je rijeka koja izlazi iz polnih organa, bludnica, prostitutki, je to, toliki će smrad imati da će zijetiti stranike džehennema, subhanallah. Pored tolike kazne, vatre i svega ostalo, osjećat će taj smrad i smetat će im smradosti koji će dolaziti iz te rijeke. Yeah. yeah. تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam Prvo zašto će rob Boži biti pitan na sudnjem danu jeste namaz. Da im salahat salahat sairu amali. Ako bude u redu, taj namaz biće i druga djela. Wa im fesedet fesedet sairu amali. A ako ne bude u redu, onda neće biti u redu druga djela. Kaže se također, vrlo bitno da znamo, ako bude čuvao svoj namaz, bit će mu svjetlom, dokazom i spasom na sudnjem danu. Ako ne bude čuvao svoj namaz, neće imati na sudnjem danu ni svjetla, ni burhana, odnosno dokaza, niti spasa, na sudnjem danu bit će sa Karunom. Karun je bio jedan od vezira faraonovi. Va Firavun ili će biti sa faraonom. Va Haman ili sa Hamanom, trojicom poglavnika kufura i nevjerstva. Va Ubej bin Halef i sa Ubej ibn Halefom. Dakle, neće biti sa muslimanima i neće biti u džennetu, nego će biti sa njima u džehennemu kaže Ibn, Ibn Al-Qayyim, kaže onaj koji ostavlja namaz, od namaza ga kaže sprečava ili njegov imetak, ili vlas, ili nekakav rijaset, ili njegova trgovina, kaže koga spreči od namaza njegov imetak, kaže on će biti sa Karunom, a znamo za Karuna da je bio jedan od najbogatijih ljudi, da trebalo je, ne znam, petorica ljudi da nosaju ključeno od njegovih riznica, zlata i ostalog i metka. Pa kaže, onaj koga spreči i metak od namaza, bit će sa karunom na sudnjem danu, bit će u njegovoj kategoriji ljudi. Kaže, onoga koga spreči od namaza, e, vlast bude zauzet vlašću, kaže on će biti sa faraonom u kategoriji faraona a onoga koga spreči to što je ministar nekakav što je vezir i tako dalje dakle isto vi vlasti on će biti sa Hamanom koji je također bio e, vezir i ministar faraonom a onoga koga spreči njegova trgovina dakle opet taj dunjalu na sudnjem danu bit će sa Ubej bin Halefom je i zadnje što se gubi od vjere, draga braćo i drage sestre. Dakle, sve prije namaza može od vjere propasti. Ako propadne i namaz, znači da više nema nikakvo vjere pri čovjeku. Znači, džaba on može tvrditi i busati se u prsa i vikati ja sam musliman i ja imam dobro srce i ovo i ono. Ne, ne, to je zadnja karika koja ga veze sa islamom. Ako nema namaza, nema vjere, džagoja. Tad je nas Allah Đelešanu obavještava, i ovo je vrlo, za nas vrlo bitno, obavještava nas o razgovoru stanovnika džehennema, kakav će razgovor teci između onih koji su vodili te ljude u zabudu i onih koji su ih slijedili. Pa kaže uzvišeni, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما دخلت أمة لعنت أختها kad god koji umet ili narod uđe u njega proklinja proklinjaće onoga koji, koji ga je u zabudu odveo proklinjaće onoga koji ga je u zabudu odveo i za kojim se on u griješenju slijepo podao a nije slušao Allahu poslovnika, nije slušao glas istine i tada se prekidaju sve veze vallahi. Sve veze lažnog prijateljstva koje su veza u njeme. Novac, vlast, nekakvo lažno druženje, raja, hajmo, samo nekako zajedno, neka nas ima puno i pa maša Allah. Kud god, kud god krenemo, tada se sve to prekida vallahi. Kaže uzvišeni, الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض illa al المتقين kaže, toga dana će svi prijatelji na Dunjavuku postati jednima drugima neprijatelji, osim bogobojazni. Osim bogobojazni. Wallahi hoće. Neprijatelji će postati oni koji su bili najbolji prijatelji Allah, ako nisu vjerovali u Allaha Đelešanu, i ako se nisu njemu pokoravali, jer će kriviti jed koga njimu pozdrav poklinjanje, okrivljivanje za laž, za odvođenje u zavodu i tako dalje. To je kazna što mislite da Dunjavuku kad bi se tako neko izigrao, Drog s tobom pa te izigra, šta bi mu uradio na kraju tog druženja? A kamoli, kamoli vječna patnja koja čeka čovjeka koji se podao za nekim koga je podao obećavši ne znam šta. Na dunjalu. Kaže, pa će jedni drugi okrivljivati to i reći će oni koji su slijedili zabludjene ljude, da li se radilo o političarima, o zemaljskim nekakvim bočama i dolima, reći će da nam je Bog do, da se vratimo ponovo pa da se mi odreknemo njih kao što oni danas nas odreku. Odreći će se te vođe njih. Odreći će se ti to svi svoji sredbenika na sudnjem dana. koji je se na Dunjaluku, na Dunjaluku se odreku oni koji hoće da uzmu i breti pouku, neka ako su gledali u emisiju kad je umirao, kako je govorio, ubijte me, ubijte me. Krepu, nema od njega ništa. A zavodio narod, govorio da se ne vide u Allaha Đelvešanuhu, koji ne imao pojma o Allahovoj istini, zaveo ljude i tako svi oni lažni i doći će i razna božanstva koje su ljudi slijedili, odreće se oni njih. Reći će oni koji su slijedili ove obole da nije vas, oni bi bili vjernici. A ovi će mu govoriti, nije tačno, nije tačno, nego mi ali nismo ništa imali, mi nismo, niste bili u našoj vlasti. Mi smo vas zvali i vi ste se odazivali, kao što će i šeta reći. A oni će reći, ne, nego su vaše spletke i dan i noć, da ne vjerujemo u Allaha, da Allah ne postoji, da, da ostavimo te zabude, te bajke i tako dalje, odvratile nas, odvratile nas od vjerovanja. Dakle, vi se spred, mi smo, mi smo vas slijedili. Subhanallah, to će se na Ahiretu će tako biti, a Allah je tako na Dunjalu. Pogledajte kako izdaju ljudi te svoje sebenike na Dunjalu. Samo ako ga u bocu ne slijediš je njegovu, vidiš ga, subhanallah. Zar ti koji imaš pamet, koji imaš svijetu, da se slijediti čovjeka pokvarenog, čovjeka bludnika, čovjeka pijanicu, čovjeka lopova, čovjeka koji će izdati državu bolom, kamo u tebe jednog pojedinca. Šta te zove? Što te zove da ga slijediš? On je sam, trebaju mu glasovi, trebaju mu ljudi koji će ga slijediti normalno. Pogledajmo, razmislite o njegovoj ideji, razmislite o ideji koju, u kojoj te poziva. I znaj, znaj da je čovjek na istini onda kad je spreman da se žrtvuje za ideju u koju poziva. A uzmite te vođe, pa vidite jesu li spremni da, da ginu za tu ideju. Nisu, nego će gurnu tebe. Gurnut će tebe da se žrtvuješ za tu ideju, se za njega. Kakva ideja? Nema cilja u životu. Cilj mu je samo da zavoli trbu i svoju strahu i da tebe na taj način zavede. I uspjeli su, uspjeli su mnoge, mnoge da zavedu. Pa kaže, reći će ovdje, možete li nam imalo olakšati, to mi smo vas sjedili, možete nam olakšati imalo u našu kaznu. Pa će reći, Salamun alejna adazi'na am sabarna ma lana min mahiz. Svejedno nam je žalili se ili trpili, nema nama spasa. Mi ćemo biti vječno, vječno u džehennemu. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, kada bi bilo rečeno stanovnicima džehennema, ostaćete u džehennemu onoliko koliko ima filjaka na dunjaluku. Obradovali bi koliko ima piljaka na dunjavu, postaćete u džehennemu obradovali. A kada bi bilo rečeno stanovnicima dženneta, ostaćete u džennetu koliko ima piljaka na dunjavuku, ražalostili bi se. Ražalostili bi Ali će biti vječno u džennetu, džennet li je u vječnom zadovoljstvu i uživanju, a džehennem li je, džehennem li je u vječnoj patni. Dakle, razmislite o ovom stanju ovih ljudi. Zato Rasul sallallahu alaihi wa sallam, sad nam je jasan hadis, gdje kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, kada se najbogatiji čovjek na dunjavuku, a džehennemlija, kada dođe u džehennem, kada se malo samo zamoči za bode u džehennem, i kada se upita jesi li osjetio ikakvo zadovoljstvo na dunjavuku, ikad, a sam je život proveo u nekakvom zadovoljstvu, udovoljavajući strastima, izživljavajući se, koliko je god mogao, reći će, nisam nikad gospodaru osjetio ni trunka zadovoljstva. Nikada, a kamo li kad vječno bude u džehennemu i kušao tu džehennemsku kaznu. Zato je govorio Davud, alaihi salam, plaći nad sobom prije nego što dođe dan plaća. Plaći nad sobom prije nego dođe dan kad plać neće koristiti. Pa bi kaže, naloži vatru. Naloži bi, naloži bi vatru i stavi bi ruku dok plame ne bi dođi do ruke i govori bi uzdiši nad sobom prije nego što dođe dan kad neće uzda ni kajanje ništa koristiti. Dakle, zbog toga, zbog ove stvari o kojoj govorimo, ovu stvar su dobro, dobro braće razumjeli ashabi i zato su se borili na Allahovom putu, zato su se utjecali Allahu od džehennema i od džehennemske vatre koja je vječna. Razumjeli su smisao života, Razumijete se da Allah Đelešanovo čovjeka stvorio da robuje Allahu Đelešanovo da se boji jer je ovaj život kratak i onda su sav život uložili na tom putu da zarade džennet a da ih Allah spasi te džehennemske kazne. Kazna gospodara tvoga sigurno će se dogoditi nitko je neće moći otkloniti na dan kad se nebo silno uzburka, a planine s mjesta pomaknu. Teško na taj dan onima koji su poricali, koji su se ogrezli u laž zabavljali. Na dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti. Ovo je vatra koju ste poricali. Pa je li ovo čarolija? čarolija? ili vi ne vidite. Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli, to vam je kazna za ono što ste radili, a čestiti će biti u džennetskim bašćama i blaženstvu i u onom što im je gospodar njihov dao će uživati. Njih će gospodar njihov patnje u ognju sačuvati. Jedite i pijte i neka vam je prijatno to je za ono što ste radili. Biće naslonjeni na divanima poređanim, a vjenčat ćemo im urije džennecke. Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo ni malo umanjiti. Svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini i još ćemo ih darovati voćem i mesom kako budu željeli. Jedni drugima će u njemu pune čaše dodavati. Zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grije, a služit će ih posluga njihova nalik na biser skriveni. I obraćat će se jedni drugima i jedni druge će pitati. Prije smo među svojima strahovali govorit će pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao. Nismo mu se prije klanjali, on je doista dobročinitelj i milostiv. كلما غرد طير في الربا لاح فجر كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر كلما غرب طير في الغار فلاح تجر كلما فتح ظهر أو سراح الكون عطر أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة فهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء فهي في نفسي الرجاء وهي في عيني ضياء إن هذا كالدعاء فوق ثغري والثناء إن هذا كالدعاء فوق ثغري والثناء كيف لا وهي الحبيبة كيف لا وهي الحبيبة كيف لا وهي الحبيبة كيف لا وهي الحبيبة من ينسيني فراها وابتسامات رضاها من ينسيني فراها وابتسامات رضاها جنة طاب جناها فاض دفاقا عطاها جنة طاب جناها فاض دفاقا عطاها لم تكن يوما جديدا لم تكن يوما جديدا لم تكن يوما جديدا لم تكن يوما جديدا Kaže Allah Zalašanuhu, a prenosi to Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu Kudsi, pa kaže, kaže, pripremio sam svojim dobrim robovima. Ono što oko nije vidjelo i ono što uho nije čulo, niti je naumpalo čovjeku u oče. A zatim Boži poslanik dodaje, ako hoćete, proučite kuranski citat ili kuranski ajet u kome imamo potvrdu ovih godnih riječi. Pa neće znati osoba šta ima sve što je skriveno od ljepota koje će veseliti od poči mu'mina dunjalučke ljepote, dunjalučke divote, sprem zemne si, draga braća i drage sestre, nisu jednostavno ništa. Samo možemo preko toga da pojmimo ljepote, odnosno da ih čujemo, da čujemo za njih, ali vrijednosti ne mogu se porediti nikako pamet, draga braćo, ne može obuhvatiti, ne može shvatiti vrijednosti tog ženeta. Kaže od Sehri bin Sada je Sa'idija, prenosi se da je Boži poslani sallallahu alaihi wa sallam rekao, samo jedno mjesto koliko može biti jedan da zakati, u ženetu vrijednije od Dunjaluka i onoga što ima na Dunjaluku. Zato ulazak u džennet i spas od džehennema je pravi najveći spas i najveća vrijednost. Kako će biti taj ulazak u džennet, draga braća? Prije svega sreća ulazka u taj džennet biće ogromna. Ulazi se grupa za grupom ponosno autoritativni. Gospoda. Idu ka zennetskim uživanjima i kad dođu do zennetskih vrata, otvaraju se zennetska vrata, a na doteku, na dobrodošlici, meleci. Lemeni ti meleci, čestitaju sretan dolazak. Nakon ispita i nakon straha koje će proživjeti čovjek, dok je na ispitu i prije nego što ide u džennet. Kaže se u sure Zumer وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Ići će oni koji su bili bogobojazni. Ići će u grupama ka džennet i kada dođu do dženneta otvarat će se džennetska vrata. A čuvari zemnetskih vrata će im reći Selamun aleikum Neka na vas spas Sibtum se kuluha halidin Blago vam je Ulazi kroz ova zemnetska vrata Odnosno Blago vama na vašim dobrim dijelima I blago vama na vašim dobrim riječima i blago vama konačno na vašem dobrom akajdu i dobroj ideologiji. Tako će dosekati nalesti grupe džennetlija koji će dolaziti i hrliti ka džennetskim vratima. Ima ih koji će ući u džennet bez polaganja računa, draga braća. Nekuno sam nao jedan od hadisa na tu temu. Oni sa najvećim sa najvišim, sa najjačim imanom, sa najvećom, najvećim takvalukom, ući će u jednom safu, draga braća.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 Zatim oni koji ih budu slijedili, bit će kao blistava zvijezda na nebu. Zatim oni postoji od bića koje neće osjećati za biološkim potrebama. Posuđe će im biti od dragu kamenja. Znoj njihov će imati miris miska. Njihovo ponašanje bit će jedinstveno ponašanju jednog od sinova Ademovih a bit će visokog uzrasta. U drugoj predaji kaže se da između njih neće biti razlika, niti će njihova srca osjećati neku mržnju među sobom. Biće jedinstveni u veličanju i slavljenju Allaha Đelešanuhu jutrom i večerom, a njihove žene bit će džennetske hurije. إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر نحمد الله وحده Ebu Hureyre radi Allahu anhu je rekao. Rekli smo, o Allahu poslaniće, priča nam nešto o džennetu i njegovoj konstrukciji. A on je rekao, njegovi zidovi su od zlata i srebra, a sastav građe od miska. Kamen od bisera, drago kamen. Zemlja je mirisna. Ko u njega uđe, osjetit će svu ljepotu i neće osjećati tugu. Trajno će živjeti i neće umirati. Njegova odjeća se neće mijenjati, niti će njegova mladost prolaziti. Mi na lojun, من العيون وظل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر في خرير من Usame ibn Zaid radi Allahu anhu kaže da je poslanik alaihi salam rekao Zar da ne požurimo džennetu kojemu nema ništa slično On je Tako mi gospodara Kjabe svjetlost blistava i miris koji ugodno djeluje, dvor sagrađeni. To su mjesta predviđena za vjerovjesnike, a ne za ostale. On tada reče, ne, tako mi onoga učio i ruci moj život. On kaže, njen miris i izgled je bolji i ljepši od cijelog svijeta i onoga što je na njemu. وحده إن في ذا لمعتبر نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر نحن كلنا على خطر Ebu Sejid el Hudri radi Allahu anhu kaže da je poslanik alaihi selam rekao U džennetu ima stotinu predjela. Kada bi se svi ljudi smjestili u jedan njegov dio, ne bi ga popunio. A Ebu Hureyre radi Allah vanhu kaže da je poslanik Alehi Selam rekao U džennetu ima stotinu katova koje je Allah obećao za muđahide koji se bore na njegovom putu. Prostor između dva kata je kao prostor između nebesa i zemlje. Ako tražite od Allaha džennet, onda molite ga za Firdeus, a to je središte, odnosno najviši nivo dženneta. Odatle izviru džennetske rijeke, iznad toga je Allahovo prijestolje, arš. لعبرة للبيب اعتبر إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن Muslim prenosi i od Ebu Sejda da je poslanik alaihi selam rekao kada stanovnici dženneta uđu u džennet neko će povikati vi ćete biti zdravi uvijek bolesni nikada živjet ćete vječno a nećete umrijeti bit ćete mladi a nećete stariti, u radosti, a nećete tugovati nikada. U skladu ovoga su i Allahove Đelešanovu riječi, taj džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili. Ebu Sejid el Hudri prenosi sljedeći hadis. Allah će reći stanovnicima dženneta, ja sam sa vama zadovoljan i neću se na vas naljutiti poslije ovoga nikada. العيون وظل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر في خرير من العيون وظل من الشجر U dva sahiha od Ebu Hureyre radi Allahu anhu se prenosi da je Allahu poslanik alaihi selam rekao Allah Đelešanu je rekao Za moje dobre robove pripremio sam nešto što ljudsko oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti je ljudsko srce poželjelo. Čitajte ovo ako želite. I niko ne zna kakve ih kao nagrada za ono što su činili skrivene radosti čekaju. Od Suhejba radi Allah vanhu prenosi se da je poslanik Allahi selam rekao Kada stanovnici dženneta uđu u džennet, neko će povikati O stanovnici dženneta, vi kod Allaha imate obećanje koje vam On želi ispuniti, a ovi će povikati Šta je to? Za nam nije uvećao našu vagu sa dobrim djelima i osvijetlio naša lica i uveo nas u džennet, a spasio nas vatrej? On će reći, zatim će se razmaknuti zastor i oni će vidjeti Allaha Đelešanu. Boga mi, ništa od onoga što im je dato neće biti njihovim očima draže i ljepše od gledanja u Allaha Đelešanu. لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر Naš gospodaru, podari nam vječnost u Tvojoj blizini, dopusti nam svoje zadovoljstvo, počasti nas da gledamo Tvoje uzvišeno lice i radost susreta s Tobom. Neka nam se to ne uskrati ni na kakav način. Neka je mir i spas i blagoslov Allahovom poslaniku, věrověstníku Muhammedu, alejhi salam.